Haki hii ni Allah tabaraka wa taala. Afwan, nilikuwa na najaribu kuweka recording katika Telegram, nimeghafilika kuweka mwanzoni. Tayib, birrul walidain katika ya kutuonesha cheo chake katika Uislamu ni kuwa birrul walidain ni haki katika huquq za Uislamu. Tumetanguliza kusema kwa birrul walidain ni faradhi kwa kila Muislamu wa kiume na wa kike. Hiyo ni kutuonesha cheo chake, ni kuwa ni jambo la faradhi, ndio cheo chake. فيني وصية والله تبارك وتعالى إن وصية هو وصية غير كمان بمهيمه ولتونيش هتشيو تشاكي بلي الله تبارك وتعالى مبكى أكل يوصية جمو كمهيمي طيب سيكولي أمريشة بكياكي أكل يوصية آه، جمو لتاتو نكواني كتك حقوق ambazo kwamba Allah amezisisitiza amezisisitiza zitekelezwe. Tayib na haki طيب ni هيني الله تبارك وتعالى akaitaja موجا كموجا moja baada ya baada ya kutaja haki yake Allah tabaraka wataala moja kwa moja aliitaja haki ya kuwatenda wema wazazi wawili ili kutuonesha cheo cha haki hili ni kuwa cheo chake kinakuja moja kwa moja baada ya cheo cha haki ya nani ya Allah tabaraka wataala kama ilivyokuja katika aya iliyokuja aya surat an-nisa maarufu yajulikana عند العلماء كون آية الحقوق العشرة آية الحقوق العشرة uh, iliyokuja katika suratu An-Nisa, wa'bud wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsana, taib, mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo haki ya pili mubashara ikatajwa wa bilwalidaini ihsana. Naam, tunataja ki haraka haraka jambo la nne la kuonesha cheo cha birrul walidain, takomeka na hili tukimbilia katika nukta nyinginezo ni kuwa birrul walidain muqaddamun ala aljihadi nafila bal مقدم على نوافل العبادات كلها بر الوالدين كتك الإسلام شوشاكي كمي يكون بيلي زيدي يعني زيدي يا جهاد إلى يا سنة يا نافلة بالي كمي يكون بيلي زيدي كليكو عبادة زوت تزا سنة حتى كمان نصالة أم يقوم بسيا فرار من سنة بر الوالدين بورا كليكو صلاة إليه ni kuonyesha cheo cha birrul walidain, watenda wema wazazi wawili. Linatujulisha hili kisa cha Jarir Arrahib. Jarir Arrahib maarufu kimetajwa katika Sahihu Lbukhari wa sahih Muslim na vitabu vinginevyo vya hadith Mtume sallallahu alayhi wasallam, kiufupi kisa hichi atueleza, asema walikuwa katika Banu Israil, bwana mmoja alikuwa ni mwingi wa ibada akiitwa Jarir. Huyo bwana alijenga uh, mihrabi yake somaa yake yani sehemu kijinyumba hivi kama kijibanda kijenga cha udongo ili kufanya ibada akae kando katika kijumba kile na shughuli za kidunia ili apate kupata faragha ya kufanya nini ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa anajulikana kwa bani Israil kwa huyu ni mtu mwingi wa ibada طيب mamake safari moja akamwijia akamwita akamwita mara ya kwanza akamwita Jarir akawa kwenye sala ya sunna akawa anajiuliza ay rabbi ummi am salati yani nimsikilize mamangu au ni niendekee sala yangu kuikamilisha hakumuitikia mamake akaenda zake mara ya pili hivyo hivyo mara ya tatu hivyo hivyo kwa hasira mama yake akasema akasema haya maneno akamwapiza kwa kuwa Allah tabaraka wa taala asimfishe hadi aone nyuso za makahaba ikapita muda kukawa na mwanamke ani bani israeli wakawa wanazungumza katika mabaraza yao wingi wa ibada wa jarir na uchamungu wake kuna mwanamke mmoja kahaba aliyekuwa mrembo akijulikana akawaambia nyinyi wacha nitawaonyesha mimi nitawafisidia huyu bwana mnayemsifu kuwa ni mwingi wa ibada ni mcha allah akaenda kujipeleka kwake jarir hakumzungukia wala kumwelekea akashindwa kumghuri na kumdanganya yule kahaba akaenda kwa mchunga kuna mmoja mchunga mbuzi alikuwa jione akimaliza kuchunga mbuzi huja kwenye ile soma na kijumba kile cha jarii cha kufanya ibada akitulia pale usiku kilala pale chini alafu akienda kuchunga kazi yake ilikuwa ni hivyo akaenda kwa huyu mchunga aka yani fanya na yeye tendo la la, la zinaa kisha yule mwanamke akapata mimba akakaa mpaka akaizaa ile mimba. Alipoizaa akawaambia wale watu, hadith fi sahih Bukhari na Muslim, basi nitaja kiufupi. Taib, kwa kuwa huyu mtoto ni wajarir huyu mnayemsifu kwa ni mcha Mungu ni kadha na kadha, na huyu ni mtoto wake. Wakaja katika nyumba yake, na riwaya nyingine nasema mfalme akawatuma kuenda wamchukue wamlete ili ahukumiwe. Wakaenda kwa hasira, wakamvunjia kile kijumba chake, hajui kuna nini aslan, hata hajui anavunjiwa kwa malengo gani. Alipomaliza au yani alipomvunjia akawauliza jambo gani, kwa nini mnanifanyia hivi? Wakamweleza yani sababu, akaambia khalas, nawaomba tu nipatieni fursa nisali rakaatain, alafu mleteni yule kijana. Wakamwachia akaswali raka mbili, kisha akamwita yule kijana, akamgusa na kidole chake kwenye tumbo, kisha akamuuliza man abuk, nani babako? Yule kijana akaambia arrai, fulan arrai, fulani ambaye kwamba ni mchunga mbuzi. Tayeb, hadithi alikuwa ameitaja mtume akielezea watatu waliozungumza wakiwa wadogo, akamtaja Isa bin Maryam na Jarir na yule mtoto alikuwa amebebwa na mamake wa kunyonya. Mama akapita kwa akapita mtu mmoja jabari, mtu mwenye mali, mwenye mandhara mazuri, akasema ah, ya Rabbi, mjalie mwanangu kama huyu. Yule mtoto akaacha titi kunyonya, akamwambia, akaomba dua, akasema ya Rabbi, usinijalie kama yeye. Akapita tena kwingine, kuna kijakazi anapigwa na watu wakimsuta wakimwambia ume, umeiba umezini umeiba na yeye wasema hasbi allah wa ni'mal wakil ni wajibu hivyo mama akasema ya rabbi usimjalie mwanangu kama huyu akaacha kunyonya yule mtoto kama ya rabbi nijalie kama yani hawa watatu walizungumza ki katika udogoni mmoja wao alitajwa ni huyu mtoto aliyezaliwa na huyu kahaba pindi alipotumiwa jarir jarir akasali rak'atain kisha akamuuliza yule mtoto baada ya kumwekea kidole katika tumbo mtoto akajibu wale wakamkabili Jarir, wakambusu kichwa, wakawa yani wakamadhimisha, wakamwambia tutakujengea tutakujengea yani soma yako kutokana na dhahabu. Akamwambia la, iregesheni vile vile na udongo. Riwaya nyingine nasema walimchukua wanampeleka kwa kwa kiongozi yule uh, mfalme aliwatuma wakamchukua. Alipopita njiani, Jarir akaona makahaba wamekaa mahali, akacheka. Alipocheka wale wakamuuliza, kwa nini unacheka? Akamwambia naam, asabatni da'watu ummi, dua ya mamangu imenipata, dua ya mamangu imeni imenipata. tayeb kwa hivyo hii ni kuonesha madha, hii yatuonesha kwa kuwa kwanza kuwa birrul walidain inatangulizwa kuliko nini? Kuliko ibada ya nafila. Ndio maana Jarir alipoacha kumuitikia mama yake akamwapiza na dua likampata. Allah akaitikia kwa sababu mamake alikuwa kwenye haki na alikuwa ni haki Jarira vunje ile sala ya sunna amsikilize mamake. Said vile vile tunapata faida kama itakavyokuja mbeleni pia kuashiriwa au yani kuwa mtu afanye bidii kuishi na mzazi wake kwa namna ya kuwa mzazi wake asimkasirikie na kumwapiza, afanye bidii kumridhisha mzazi wake na kuishi naye, asije akamghadhibisha mzazi akampita maneno ya makali au ya kumwapiza kuna uhatari wa maapizo yale kumfika angalia jarir ni mtu mwema min aulia illah lakini dua la mamake limpita tena vipi alikuwa kwenye ibada kwenye sala akawa ana sita sita je amsikilize mamake au endelee na ibada yake si kwamba ni mtu amemtukana mamake amemkejeli ameacha kumtumikia lakini pamoja na hivyo yakampata maombi ya nani ya mamake pia kuna mafunzo kwa wazazi wajidhibiti na wachunge sana katika mazungumzo yao wasiwe ni wenye kuwaapiza watoto wao, wawe ni wenye kuwaombea watoto wao, kwa sababu dua ya mzazi huwa hairudishwi. Naam, <clears throat> katika dua zenye kukubaliwa na fawaid chungu mzima katika hicho kisa. Ashahid ah, ni kuwa haki ya birrul walidain yatangulizwa kuliko haki ya sala au ibadat za za nafila na kuonesha kwa kuwa jihad ni nafila. Zimekuja hadithi chungu mzima, watu walikuja wataka kutoka na mtume alayhi salatu wasallam kwenye jihad. Mtume akamuuliza akawauliza, ahayun walidak? Akamwambia fafihi ma fajahid, akamrudisha asiende jihad na yeye, arudi akawafanyia wema wazazi <clears throat> wawili. Naam, <clears throat> hukumu ya birrul walidain, tumemaliza cheo cha birrul walidain, hukumu yake imebainika wazi katika aliyotangulia, kwa kuwa hukumu ya birrul walidain ni fardhu fardhu ain kwa kila muislamu وكيومي وكيكي na aya tuliyosoma wakadha rabbuka na vile vile ayat chungu mzima zilizokuja kwenye hilo qul taala watlu ma harrama rabbukum alaykum la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana na ayat nyinginezo zilizokuja na ahadith kuonesha wajibu wa birru alwalidain naam thamarat matunda tunataja kiharaka kwa sababu yako mengi lakini wakati uko finyu ala kulli hal matunda ya kuwatenda wema wazazi wawili ni mengi lakini kama tunasema tutaashiria tu kidogo <clears throat> kwanza kabisa birrul walidain iko na matunda mingi bila shaka na matunda ya birrul walidain huenda yakatangulizwa hapa duniani mtu akayapata kabla hata ya akhira akapata athamarat zake na matunda yake duniani kabla hata kufika akhira kama vile kuwatenda Uovu wa wazazi wawili adhabu yake huchangulizwa haraka duniani kabla ya akhira, kama tulivyoona katika kisa cha Jarir, kwa kuwa dua la mamake lilimpata pamoja na kuwa jambo lake halikuwa zito vile kiasi ya hali iliyo yetu sisi leo hii na wazazi wetu, bali hali yake pengine katika hali zetu tutaona kama hali yake ilikuwa ni birna, ni wema, akawa sala bwana, ameshindwa kuvunja sala. Taib, itakuwa ni kama jema kwa tusi kulinganisha na hali zetu kuzungumza kivikali na wazazi na bali wengine mpaka kuwafanyia vitendo visivyo yani tarajiwa ala kulli hal kwa hivyo matunda ya biru walidaini yanaweza kutangulizwa duniani kama vile maarufu kisa cha nani Uwais alqarni qarni ambayo kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alimtaja kabla hata hajazaliwa na akamuhusia Umar kwa kuwa ukipambana na Uwais mwambie akuombee pamoja na kuwa Umar ni min al biljanna ثاني خلفاء الراشدين نموني مناقي بتشونغ مزيمة فكتو إسلام فما لسنا بيوك كتانا جاءنا نانا أويس وبيه أقوم بيبع كتيك ما أمبو بيوكوان بيلين فيك إشو أويس كتك دراجة إيلي آه لكوا أليكوا نماما أكيم تندويما كويفو ثمرات زنيزة كوجة ما فيما هبا دنياني قبل آخرة طيب ينقوني مثمرات زبر الوالدين لكوبة راضي زى الله تبارك وتعالى kwa mtu akiwatenda wema wazazi wawili hupata radhi za nani? Za Allah tabaraka wa taala, na husalimika na ghadhabu au hasira za Allah tabaraka wa taala. Wa bila shak hakuna jambo kubwa kama radhi za Allah tabaraka wa taala, bali hata pepo ni ndogo ukilinganisha na neema ya radhi za Allah tabaraka wa taala. Lidhalika, imekuja katika hadith Mtume alayhi salatu wassalam akituelezea ahlul janna watakapoingizwa peponi wataneemeshwa na wanaoruzukiwe watakaoruzukiwa katika neema za peponi, kisha Allah atawauliza ya ahla aljanna, mwataka nini niwapatie? Watamjiombea Allah, haukutuingiza peponi, haukuzing'arisha nyuso zetu, ah, gani lingine zaidi ya haya? Yani akaambia, bali leo nitawapatia kubwa kuliko hayo ambayo kwamba, akamwambia Allah tabaraka wa taala, uhalli alaikum ridwani, nitawateremshia radhi zangu kwa hivyo kuonesha Allah kwenye hadithi asema ya Qudsi nitawapatia kubwa kuliko hayo kwa hivyo radhi za Allah ni kubwa hata kuliko pepo bali kwenye aya yasema waridwanun min Allahi akbar na radhi za kutoka kwa Allah ndio kubwa zaidi kwa hivyo ni jambo kubwa zaidi kupata radhi za Allah na kusalimika na hasira za Allah طيب kwa sababu atakayepata hasira za Allah huyo ameangamia kama kwenye aya faqad hawa yani faqad halak naam kwa hivyo <clears throat> Hii ni, hili ni tunda kubwa sana kwa kuwa mtu akiwatenda wema wazazi wawili atapata radhi za Allah na atasalimika na hasira za Allah. Dalili imekuja katika hadith, ridha Allah fi ridha alwalidaini wa sakhat Allah fi sakhatihima, radhi za Allah ziko katika radhi za wazazi wawili na hasira zake Allah tabaraka wa taala ziko katika hasira za wazazi wawili. Tabaan, huna ni mtu asiwaghadhibishe wazazi wawili kwa mujibu wa kisheria kwa mujibu wa wa kisheria. Haina maana kufanya kila jambo madamu wazazi wawili walitaka, na usipolifanya watakasirika. La abadan. Mara nyingine wazazi pengine kwa sababu pengine hakusoma hana elimu mzazi, taib akataka jambo kana kwamba lile makosa, taib hapa hufai kumuitikia na kumpa, bali ni umweleze kwa njia nzuri, kwa kuwa hili jambo ni la haramu, limeharamishwa, wala usimtolee maneno na au kumfanyia vibaya ni uwache kumuitikia katika lile ah, lengo lake na matakwa yake yale ambayo kwamba ni ya haramu, lakini ukimbainishia kwa njia ya adabu. Ala kulli hal, kwa hivyo latuonyesha kwa kuwa ah, radhi za wazazi ziko pamoja na radhi za nani? Za Allah tabaraka wa taala, na hasira zake Allah ziko pamoja na hasira za wazazi wawili. <clears throat> Naam. tayeb ah, matunda mengine katika matunda ya kuwatenda wema wazazi wawili ni kwa kuwa wazazi wawili <clears throat> ni sababu ya kuingia peponi leo hii mtu akawa yuko hapa ulimwenguni na wazazi wake wako hai basi ajue ana mlango mkubwa katika milango ya pepo uko wazi bado hajafungiwa afanye bidii kuingia kabla mlango huu kufungwa na kufungwa kwa mlango huu ni kufariki kwa hawa wazazi wawili right? wazazi wawili ni mlango wa kuingia peponi ni mlango mkubwa katika milango ya kuingia peponi bimaana mwenye kuishi vizuri na wazazi wake wawili na mwenye kuwatenda wema wazazi wake wawili, huyu ataingia peponi. Bali <clears throat> ambaye kwamba hakuingia peponi kwa sababu ya wazazi wawili aliyoruzukiwa neema ya kuwadiriki wakiwa hai, na yeye yuko hapa ulimwenguni, wakaishi na wao, wakaingia kwenye uzee hali bado wako na yeye, hawakufa mapema, au bimaana hakuzaliwa akiinukia akifahamu hawaoni wazazi wake washafariki, bado ako na hii neema kisha neema hii isiwe sababu yeye kuingia peponi, huyu yuko kwenye hatari, yuko kwenye maangamivu, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume alayhi salatu wassalam <clears throat> alipanda mimbar, na hadithi maarufu mashhur. Na karibuni tulikuwa kwenye msimu wa Ramadhani, ilikuwa pia iko na upande unaohusiana na Ramadhani. Natarajia wengi walisikia hadithi kama hili. Alipanda mimbari mara ya kwanza au daraja ya kwanza, Mtume akasema amin, akapanda daraja ya pili, akasema amin, akapanda daraja ya tatu, akasema amin. Masahaba akamuuliza ya Rasulullah, umepanda hizi daraja tatu, kila daraja wanasema amin <clears throat> nini? <clears throat> Akawaeleza, nitaja kiufupi tu hadith <clears throat> Akawaeleza akamwambia kuwa nimejiwa na Jibril akaniambia mambo matatu, kila jambo ni dua Jibril iwaomba, kisha akimwambia itikia amin. Mmoja anambia aliingiliwa na Ramadhani kisha ikatoka Ramadhani bila yeye kurehemewa, basi mtu kama huyo <clears throat> awe mbali na rehma za Allah tabarak wa taala. Wale wengine wasemaje, dakhala an-nar, yani aingie motoni. Tayib, maapizo kisha omba Muhammad, qul amin, sema amin. <clears throat> Na miongoni lililotajwa ni birrul walidain, ambia kwa kuwa mtu aliyowadiriki wazazi wake wawili kisha asi, wasimuingize peponi wale wazazi wawili, yani wasiwe sababu yeye kuingia peponi, basi fadakhala an-nar, mtu kama huyo aingie motoni. Mtume akasema amin. Sasa hebu jaribu kuzingatia na ku kufikiria jambo hili kwa, kwa, kwa makini sana dua iliyoombwa na Jibril ambayo kwamba ni afdhalul malaika wa raisul malaika wa akramul malaikati inda Allah Jibril alayhi salatu wassalam aomba dua hii kisha anaoitikia dua hii ni amin ni afdhalul anbiya'i war rusul sayyidu alalamin Mtume alayhi salatu wassalam hebu tujaribu kujiuliza huyu mwenye kukosa kufaidika na hili jambo kuwa asiingie peponi kwa sababu ya wazazi wake wawili alafu aingie katika maapizo haya ako kwenye hali gani bila shaka hii ni hatari kubwa sana kama vile kufaidika na wazazi wawili ikawa ni sababu ya kuingia peponi ni matunda makubwa <clears throat> makubwa sana <clears throat> na ah, na imekuja kutoka kwa kwa baadhi as-salaf kwa wema waliotangulia wakiliashiria jambo kama hili kwa kuwa wakisema kwa kuwa wazazi wawili ni mlango mlango mkubwa katika milango ya pepo kwa hivyo tunamwomba Allah tabaraka wa taala mlango huu asitufungie ila tuwe ni wenye kuingia peponi kupitia mlango huu naam naam بر الوالدين معاشر الأحبة ni jambo adhim jambo tukufu ni jambo ambalo kwamba liko na fadhail chungu mzima na kinyume chake uququl walidain ni jambo la hatari sana ni jambo ambalo kwamba <clears throat> uhatari wake si wa kuweza ku yani mtu kuchukulia uwepesi lidhalika utapata mpaka yaliyofungana na birrul walidain yana uzito mathalan silatu rahim silatu rahim kuunga kizazi kizazi hakiungwi ila kupitia kwa wazazi kizazi chako ni jamaa wa baba, zako, baba yako na jamaa wa mama yako ndio kizazi chako kimepata uzito kizazi kwa sababu ya uzito wa nini wa haki ya wale ambao kwamba kimefungamana nao lidhalika utakuta rahim mtume alayhi haingii peponi bali imekuja kwenye Qur'ani kulaaniwa mwenye kukata kizazi katika suratu Muhammad bali Allah tabaraka wa taala katika suratu Nisa atutahadharisha atuambia tu, tuogope kukata kizazi tuogope kukata anayetutahadharisha ni Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala asema ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها na pia ogopeni kizazi msije mkakifanya mkakikata mpaka Allah atukhofishe atutahadharishe atuogopeshe jambo hili ni kwa kuwa uhatari wake ni mzito limepata uzito jambo hili la kizazi kwa sababu tu ya kufungamana na, nani? na wazazi wawili je wazazi wawili wenyewe itakuwaje hali ya kuamiliana na wao bila shaka hadha amrun adhim hadha amrun adhim na hali zetu ndugu zangu katika kuamiliana na wazazi wetu ni hali za kusikitisha kila mmoja atakaniwa akali chini na nafsi yake akae chini na nafsi yake na aihesabu nafsi yake katika swala hili ikiwa bado uh, fursa hii ako nayo wazazi wote wawili au mmoja uh, kama inakuja kwenye aya Allah nitukumbusha hili kuwa bado wazazi wote wawili wako hai au mmoja yuko hai basi hii ni neema takatuikumbuke imma yablughanna imma imma yablughanna ahaduhuma imma yablughanna يبلغن عندك ايش الايه؟ اما يبلغن عندك الكبر ايوه جزاك الله خير اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما شوف الان الله يلفت انتباهنا انا جيوزا انا تجربوا كرتنبهيش هابا يعني تزنقوش جيجو كيلوغو توانغاليه هلي هلي جانبه هو باندي تكتكمبوكي طيب اتكابو إن مفكية مجواو او وطي وويلي wafikie kwenye uzee wakiwa kwako wewe yani uwe wewe ndio mwenye kuwahudumia na wewe ndio mwenye kuwatumikia ha? hali wamefikia kwenye uzee wahitaji msaada hii ni neema kubwa Allah atuambia kwa kuwa wazee wakae mpaka wafikie kwenye hali wa kuhitaji na Allah amewabakisha kwako wewe bado wako na wewe ni neema na ni hali ambayo kwamba yani muhimu sana atakania tuwe na nini na ihtimam nayo طيب <clears throat> kwa hivyo Hili ni jambo zito sana, ni jambo muhimu, na hukuku za wazazi wawili sikuzitaja yani kutoka na mwanzo, tutataja kiufupi tu chapo, kwa sababu tutarajia zitajulikana, ila je, twazitekeleza ama hatuzitekelezi? Leo nikaangazia zaidi katika haya mambo ya kutuonyesha uh, uhatari au umuhimu wa hili jambo tayib, au uhatari wa kinyume chake, lakini haki walilasaf twazijua na hatuzitekelezi. Nataja tu kiufupi kama kwenye hii aya tumesoma, fala taqul lahuma uff. Allah tabaraka wa taala anatuambia usiwaambie uff. Uff ni sauti inayotoka ambayo kwamba hata si kalima si haijafiki hata neno. Subhanallah, angalia hapa, Allah ametajia hali ya chini katika matamshi ya kudhihirisha kuwa umeudhika na wazazi wako. Uff, ambayo kwamba hata haijatimia kuwa ni kalima, ni sauti tu, imetoka ya pumzi azozitoa mtu endapo ameitwa au wazazi wamwambia wako na mahitaji akayafanya lakini kwanza ile kuitikia ah, yani kama basi halas asiseme mengine tu hilo tu alafu aende akatekeleza allah tabaraka wataala tuambia msilifanye hilo wala msisubutu kulifanya jambo hilo fala taqul lahuma uff usijaribu kufanya jambo hilo usijaribu je sasa jaribu kujiuliza yaliyokuwa mazito zaidi ya hayo utoe neno kamili wewe ushazidi bwana huoni mwingine ila mimi wazee nyinyi bwana mna usumbufu sana subhanallah bali wengine mpaka na vitendo subhanallah kwa hivyo bila shaka ni jambo jambo zito fala taqul lahum uffin alafu Allah akatuelekeza tuzungumze nao kihali gani kinamna gani waqul lahum qawlan karima ukizungumza nao waambie kauli iliyo nzuri iliyo nzuri, yani mtumie uslubu mzuri wa kuzungumza na, na wazazi. Alafu pia katika huququ zao waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, bimaana tad'u lahuma, uwaombee. Walipita wazazi marahil nyingi wakikuombea ukiwa mdogo, pengine kabla hata kuzaliwa, wakiomba dua, Allah wapatie dhurriya salihah awasilihishe kizazi chao, kizazi chao dua hujazaliwa wanaziomba wazazi bado ushazaliwa unaombewa ukiwa mgonjwa wamebeba hamu na wanakuombea wanakuendea mbio kihali na kimali na wakimwelekea allah tabaraka wataala kwa maombi ili maslahi yetu yafanye nini yakamilike leo hii yamekamilika sasa sisi <clears throat> ni wajibu sasa turegeshe ile ihsan allah tabaraka wataala akatuambia tu ni wenye kuombea wazazi wawili وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نمتم عليه الصلاة والسلام قال تو إليزك وكوا حكي وزاد هاي إشي بالك وحاي كواو لذلك البكوجة صحابي كموليزا يا رسول الله نمي بكي وانا جنبوغاني أو وجبوغاني أو حكيغاني أو ومغاني يا وزازك وفني بالك وفقواو ثم عليه الصلاة والسلام وفنيني وفنيني وومبه وزازي فهو سيسي هلي جامبو نلسيستيزا نلهميزا سانا مني هابا ديوهي kila mmoja wetu tujaribu kujiuliza je twawaombea wazazi hii ni dua kwa siku mara ngapi je katika sala zetu twawaombea hii ni dua ama tumeghafilika sawa wazazi wetu wako hai au wamekufa ah, sasa utakavyo kujipata wewe jipatie ranking au jipatie uh, jipatie asilimia kadha uh, ah, alafu vile ulivyojipata ujue ndivyo utakavyo wapata watoto wako katika jambo hili na haki hini juu yako. Kwa hivyo tufanye bidii jambo jambo hili la kuombea wazazi, kwa sababu ni amri ya Allah, bila shaka iko na manufaa makubwa kwa wazazi na kwetu sisi, kwa wazazi na na na kwetu sisi, kwa sababu kama utakavyofanya ndivyo utakavyofanywa. Taib, na jaza ya ihsani ni ihsani, jaza ya ihsani nini? Ni ihsani. na اليوم نسكية ولا كيقولنا كولي من جيت الله المستعان طيب على كل حال عبد الله صوتي هذا لي او كما نعم طيب. <clears throat> نعم تراكسكي وهذا هذا اللي بعقله طيب نعم كيفو هلين جامبو آه، لا لا مهم سانا نا اتكاني هو تولي تولي باتي مهم سبحان الله sijui inaweza kufanya nini kufunga hizi koli zisiingie zanisumbua <clears throat> naam uh, kuwafanya wema wazazi wawili maashara alahibba ni katika tumeeleza katika kuwafanya wema ni kuzungumza nao vizuri qaulan karima ni kutowazungumzia maneno makali bila shaka kuinua mkono itakuwa ndio zito zaidi kuombea dua wakiwa hai na wakiwa wamekufa kuwatenda wema marafiki zao baada ya kufa kwao. Miongoni mwa wema ni kuwatenda wema marafiki marafiki za wazazi. Lidhalika, Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma alipokuwa safarini, ametoka na baadhi ya watu, akafika njiani, akapambana na Arabi. Arabi ni mtu wa kuishi katika badia, katika mashambani, si mtu mjini, huitwa Arabi. Sawa, eh, mwarabu au sio mwarabu? Naam. <clears throat> akapambana na yule Arabi Abdullah bin Umar akashuka katika kipando chake. Wale marafiki zao walikuwa na yeye, masahaba zake, maana wale yani wendani wake katika ile safari walikuwa na yeye, wakashangaa sahabi Abdullah bin Umar ashuka kwa ajili ya huyu bwana, na ni mtu wa mashambani ambao kwamba hata watu huwa hawawajali. Kashuka kisha akampatia uh, misafara au mizigo miwili ya katika aliyokuwa nayo pale. Wale wakamwambia huyu ilikuwa inamtosha adirhamu Dirhamin. Dirham moja ama mbili za mtosha, ni mtu ama shamba ana mahitaji mingi kumpatia mali yote hayo. Akamwambia inna inna aba hadha kana sadiqan li Umar, babake huyo alikuwa rafiki yake nani? Alikuwa rafiki yake Umar. Subhanallah, angalia bir, hakumtenda wema rafiki ya babake tu, mpaka watoto wa rafiki ya babake. Inna aba hadha kana sadiqan li Umar. Tayib, wa inni sami'tu Rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul min abarri albirri takrumatu rajuli ahla wuddi abi, ni katika wema mkubwa mtu kuwakirimu wale vipenzi wa babake. Kwa hivyo ni katika wema kuwatenda wazazi wawili kuwakirimu nani? Vipenzi vyao, kuwakirimu wale walikuwa marafiki zao. Tayeb, miongoni mwa kule jambo la <clears throat> au kuwatenda wema wazazi wawili, na hili nalitajwa kwa mnasaba ya kuwa siku iliyopita hii ni juma leo huu ni usiku wa Jumamosi na katika juma <clears throat> ni katika sunna kukithirisha kumswalia mtume alayhi salatu wassalam. Katika hili jambo sawa siku ya jumaa au siku isiyokuwa ya Ijumaa, ile siku ya Ijumaa inakuwa kwa wingi ni kwa katika kumswalia mtume alayhi salatu wassalam kuna kuwatenda wema wazazi wawili kwa jambo hili. Vipi? Kwa sababu imekuja katika hadith kwa mtume alayhi salatu wassalam anasema kwa Allah amewakilisha malaika wawe wakimfikishia yeye sala za umma wake wakimswalia wanamfikishia طيب lidhalika katika kumswalia mtume na hii ni katika yani kuonesha takrim ya Allah kwa mtume wake ni kwa kuwa anayemsalia mtume akiwa karibu na kaburi lake na aliyemsalia mtume akiwa mbali katika miji ya mbali hakuna tofauti baina yao zote zinafika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam malaika wanazifikisha si kwamba mtume wazisikia kule kule aliko la abadan malaika wamewakilishwa wanamfikia wanamwendea wanamwambia ya Muhammad fulan ibn fulan salla alaik, wasema atamuita kwa majina mazuri zaidi anayoyapenda yule bwana mbele ya mtume fulani, mtoto wa fulani amekusalia. طيب na mtume alayhi salatu wassalam, pia mtauliza eh, vipi kwani mtume kaburini yuko hai? Naam, yuko hai, lakini maisha ya kibarzakh wala si maisha ya kidunia. Uhai uko aina tofauti tofauti. Kuna uhai wa tumboni, si uhai wa mtu baada ya kutoka kwenye tumbo la mamake, haufanani kabisa. Na uhai wa duniani ni tofauti na uhai wa kaburini. حياة برزخية ambao kama mashahidi wako hai katika kaburi maambia wako hai lakini uhai ule si kama uhai wa duniani uhai wa akhira si kama wa kaburini wala kama wa duniani na uhai wa akhira baada ya kufuna ndio uhai wa kamili zaidi ambao kuwa hauna kifo baada yake wala upungufu baada ya ukamilifu kama duniani mtu akikamilika hupungua ashahid ni kuwa katika hii hadithi inasema kwa kuwa atatajwa kwa majina anayoyapenda zaidi mazuri zaidi, aambiwe e Muhammad, fulan mtoto wa fulan amekusomea. Hapa Sheikh ah, Muhammad al-Amin sahib Adha al mwenye tafsiri Adha al alitaja hii faida hii, ndio yeye alitaja hii faida, asema hii ni katika wema wa kuwatenda wazazi wawili, kwa sababu ni jambo bora na ni wema mkubwa, wewe utakuwa ni sababu ya babako kutajwa kwa jina lake mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam fulan mtoto wa fulani. Kwa hivyo atajwe na babako mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam ni jambo <clears throat> ni jambo zuri na ni jambo bora. Angalia leo hii, lau mtoto wako, mfano mtu mtoto wake <clears throat> atajwe katika hafla kubwa, kumehudhuria wakubwa wakubwa, marais au kadha wa kadha, huyu aliyofaulu au huyu alionini ni mtoto wa fulani, ule baba atahisi yani utukufu kiasi gani leo mwanangu ameniinua kichwa au ameniinua macho kama wanavyosema طيب الآن umetajwa mbele ya sayyid bani adam akramu albashar inda Allah tabaraka wa taala طيب kwa sababu ya mzazi ametajwa kwa sababu ya yeye kumswalia mtume alayhi salatu wassalam kwa hivyo hii ni katika aina ya bir ya kuwatenda wazazi wazazi wawili naam anwa albir ziko nyingi ila tu naona sahihi tutosheke na haya na tutoe nafasi pengine kutakuwa labda na mudakhala au kutakuwa na suali manake natarajia hii ndio tabia ya conference si kama muhadhara kwa mtu azungumze mpaka malize ende zake naam semaji abdallah <clears throat> yani unataka watu waulize maswali ama eh, kama kuna swali mtu kama pengine kuna istifsar ومداخلة نعم ايوه أنا نسماجي بغينا أنا ويوي نسماجي انا اذا جس انه مفونو نكفتي نعم، نعم، نعم، عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغل الله وني tuseme ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuwafanyia wema wazazi wetu wawili, lakini kuna wakati nafika tunapata mtihani wa kukuwa na wazazi ambao ni wasumbufu, wazazi ambao wanakupatia dhiki. Um, how do we deal with this? Katika njia ambayo haitawakera na pia itatufanyia sisi sahali ku, kuishi nao na kuamiliana hao Shukran. Naam, jazakallah khair wa fik. Katika swali hili barakallah fik ni kuwa mtu ataamiliana na hili kwa kusubiri, ataamiliana na hali hii iliyomkumba. Na mara nyingine usumbufu unaweza kuwa ni wa kweli, una usumbufu, na mara nyingine inaweza kuwa pengine mtu ni yeye hana yani moyo mkunjufu na wazazi wake. Hili lawezekana akawa anaona wasumbufu, kumbe yeye ni mkosefu wa wa adabu na wa ihsani au wanaweza kuwa ni wasumbufu kweli kwa sababu binadamu wako aina tofauti طيب na mara nyingine usumbufu unawaijia kwa sababu ya uzee lidhalika utapata Allah alitutanabahisha kwenye hili kama nilivyotanguliza katika aya imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma atakapofikia uzee mmoja wao au wote wawili wakiwa kwako, kwa sababu hii ni hali huwa ni hali ya wazee kugeuka na wakawa si kama walivyokuwa kabla ya hapo. Wanaweza kuwa wasumbufu, pengine wengine labda akili pia zimeanza kupungua, taib, usumbufu unazidi. Kwa hivyo ni hali inahitajia subira, ndio Allah akasema fala taqul lahuma uff, yani asbir kwenye hali hili ambayo kwamba itakaniwa subra au ambapo kwamba mzazi anaweza kuwa msumbufu, subiri. Hii ndio hali ya kukabiliana nayo. Kwanza hali kama hii tunakabiliana nayo kwa subra, alafu pili kwa ihtisab, kutarajia ujira mbele ya Allah tabarak wa taala, wa annana naf'alu hadha li rabbina tuwafanya haya kumridhisha nani? Mola wetu. sisi tujibidishe kadri ya uwezo na kumwomba Allah tabaraka wataala atuwafikie kwenye hili, kuwa wasubirifu, wavumilivu na kuwa wenye ku yote tunayoyafanya tunajikumbusha kwa kuwa tunayafanya kwa ajili ya Allah na tutarajia ujira kwa Allah tabaraka wataala, na kujizuilia na kujidhibiti yasitoke mambo ya kumghadhibisha Allah katika kuamiliana kwetu na wazazi wawili. Alafu pia jambo ambalo kwamba la tatu linaweza tusaidia sisi <clears throat> kuamiliana vizuri na hali hii, tujikumbushe tulipokuwa wadogo tulikuwa wasumbufu kiasi kiasi gani kwa wazazi wetu. Na mtu anaweza angalia, ikiwa ameruzukiwa mtoto, ajaribu kuangalia mtoto wake anavyokuwa msumbufu na yeye, basi ujiambie kwa pengine nilikuwa zaidi hata ya hawa kwa wazazi wangu. Kwa hivyo ikiwa wao watakuwa usumbufu sasa kwa sababu ya umri uliowafikia na uzee umewaingilia, basi mimi nilikuwa msumbufu maradufu ya hali hii nilipokuwa mdogo na walinivumilia walinisubiria kwa hivyo hili pia litakukumbusha na litakuweka chini likupatie moyo zaidi wa kuweza kukabiliana na jambo kama hili biidhnillah tabaraka wataala na jambo la nne ni kuwa mtu katika yote anayoyafanya <clears throat> amwelekea allah tabaraka wataala kwa dua maombi kuwa allah ampe nguvu na amwafikie am <clears throat> amwafikie kwenye hali kama hini kutekeleza yenye kumridhisha na amsaidie katika hali kama hili kwa sababu la haula wala quwata illa billah hakuna uwezo wala nguvu isipokuwa kumtegemea nani Allah tabaraka wa taala naam wallahu a'lam Abu Laila unaweza zungumza unaweza uliza swali yako Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh Mimi nilikuwa nauliza kuhusu hawa wazazi ambao wanalazimisha watoto sababu kumridhisha mzazi wake. Uh, je, ikiwa ataamua hataki kuwafata uh, kufuata uh, maagizo ya wazazi, hataki tena kuolewa na huyo mtu, itaondoka katika birri alwalidain. Naam, jazakallah khair, wafaqakallah, barakallah fik. Kwanza kabisa, barakallah fik, kulazimisha mzazi kumlazimisha binti yake kuwa aolewe na mtu fulani, <clears throat> hili jambo tukiliweka kwenye darubini liko na hali tofauti hali ya wingi ya wazazi tukiangalia hali ya mzazi na mtoto wake kwa wingi mzazi huwa huzingatia maslahi ya mtoto hii ndio hali ya wingi naam ziko hali ambapo kama mzazi akazingatia maslahi yake si kwamba hakuna zipo lakini tutazungumzia kwa hali ya kwanza ni wingi aghlabu mzazi huzingatia maslahi ya nani ya mtoto wake na kama kuna mtu ana, ana, ana, ni mwenye kunasihi waislamu au kunasihi mtu kiujumla kumpa nasaha bimaana nasaha kumtakia kheri na kumwogopea shari basi hakuna zaidi ya babake mtu au mzazi wake طيب ikiwa mtu mimi atakuwa ni mwenye kuninasihi na kunitakia kheri na kuniogopea shari yani kwa wingi huwa baba ni zaidi kuliko mwingine aliyoko mbali kwa sababu yule ni kipande cha ini lake kwa hivyo tukilizingatia hili, mara nyingine mzazi humlazimisha binti yake kuolewa na mtu fulani, kwa sababu yule mzazi kuna mambo ameyaona ni maslaha yule binti yake, pengine binti anaweza asiyaone. Sababu mara nyingi binti ako ndani nyumbani, haoni mengi, kinyume na hali yetu. Hii ni watu kuenda kinyume na sheria ya Uislamu. Hayo hatuyazingatii, tunazingatia Uislamu, kwa maana kwa banati, yani ndugu zetu wa kike pengine watu kutoka nje na kujua zaidi yaliyoko nje pengine hata kuliko na wavulana kuliko wanaume au kuliko ndugu zake za kiume kwa sababu ya kutoka nje ya sheria ya Uislamu. Hayo hatuyazingatii sisi, tunazingatia sheria ya Uislamu kuwa mwanamke, Allah tabaraka wa taala amemwambia waqarna fi buyutikun, tulieni katika majumba yenu. Na mwanamke hutoka kwa haja, haambiwi asitoke, la, ukiwa na haja ya kutoka atatoka kwa vidhibiti vya kisheria. Lakini tukizingatia hili, kwa kuwa mwanamke hatoki sana na wingi wa hali yake ni kukaa nyumbani, hawezi kuyajua mengi ya nje, na wanaume yao ni ya nje, si ndani ya nyumba. Mzazi atayajua zaidi kuliko yeye, na madamu mzazi amtakia wema mtoto wake, ni mwenye kumnasiha mtoto wake, mara nyingi atakuwa anamtakia na Binti anatakaniwa alizingatie hili, ila hali ya pili ni kuwa binti aone kwa kuwa huyu mtu halingani, kwa sababu akona kasoro za kisheria, akona kasoro kwa mtazamo wa kisheria. Pengine mtu ni mlevi pengine ni mtu si mshika dini, pengine ni mtu pengine ajulikana kwa tabia mbaya ah, kama nilivyosema, baadhi ya wazazi wengine pengine wanaghilibisha wana maslahi yao kwa sababu ana pesa, wataka kumlazimisha. Je, sasa kwenye hali kama hii huyu binti akikataa atakuwa amewafanyia uh, ah, uququ wazazi wake wawili, atakuwa ameenda kinyume na birrul walidain? <clears throat> La, hatakuwa ameenda na kinyume ikiwa atakabiliana nao na ataamiliana kwa njia munasibu. Haina maana mzazi akakulazimisha jambo halifai kisheria au ni kinyume na haki zako za kisheria, uwe ni mwenye kumtusi, kumtolea ujeuri, kumtukana. La, wewe ni ukatai tu, mimi la, mimi baba utanisamehe hapo na kuheshimu, lakini kwa sababu ya moja mbili, mwelezee sababu. Pengine naweza hajui zile sababu au azijua, lakini pale kidogo ameghilibiwa na nafsi yake, lakini ukimkumbusha anaweza nyuma, sababu moja mbili tatu nne, siwezi mkubali mimi huyo, kwa sababu atakwenda kunidhuru maisha yangu taib, au kuniharibia dini yangu, wahakadha <clears throat> ukawa ni mwenye kukataa. Kukataa haina maana utakuwa umeenda kinyume na birrul walidain au <clears throat> umewafanyia uovu wazazi wawili, lakini hili linaangaliwa namna utakavyorudisha na kumkatalia mzazi wako sababu sisi hukosa kufahamu mara nyingine sisi hukosa kufahamu kiupande kwa madamu mimi hapa nina haki mzazi wangu hana haki basi halas hana tena heshima nitamtukana nitamtolea ukali nitamkunjia uso la ba si hivyo abadan abadan una haki ya kumwambia mzazi wako kuwa hili haliwezekani kwa sababu moja mbili tatu funga mlango kwa sababu moja mbili tatu kwa njia mzuri kwa njia ya upole kwa njia ya heshima kama ulivyosema Allah tabaraka wa taala waqul lahuma qawlan karima, si maneno ya ukali na utovu wa nidhamu. Wallahu a'lam. Swali yako imejibiwa vizuri, kwa na swali zaidi ama ni hiyo tu? Naam, al-akh Dinar, wa alaykum assalam. So nafikiri uko kwa matatu. الجنة تحت أقدام الأمهات عائشة جزاكم الله خيرا نعم وإياكم وجزاكم آه الأخ دينار labda nafikiri yuko nje pengine ama tutajua hali zetu za kenya ama kwenye matatu ama hivi au jirani pengine kuna sauti manake nasema hivi watu pengine wasije wakamdhania vibaya msikia kidogo sauti za za nyimbo zikitoka katika <clears throat> mic <clears throat> naam ala kulli hal uh, جنب كما هي لمعاشر الأحبة أو أمولي صلى لك أن يعني سمك هو حديث وسمى الجنة آه، تحت أقدام الأمهات جي هيني حديثي يعني أم سمى يبط سجوه لكن لابد صلى لك كمليش أنا ولزا إما الصحي أو إيك أو سجوه أنا ولزا فيب يعني منك متاجة حديثي وهو الجنة تحت أقدام الأمهات هذا سجوه يا ماني شنيني <coughs> المسيحي أما هيجي نعم طيب حديثي يعني كصيحي كقوة إيم صيحي لا تسيما نحديثي إكونا مقال نحديثا بكم وإكونا مزغون زنا مقال لكن بعض العلماء ونتاج ونسيما هيني حديثي كما هيني نكتك الحديث استغزا كوينجيا كتك ملانغ هو آه، الترغيب آه، الترغيب يعني فضائل الأعمال يعني حديث ضعيف inaweza kutumika kafadha al a'ma. Naam, hadithi dhaif maashara al Ulama wako na misimamo miwili. Msimamo wa kwanza ni kwa hadithi dhaif haifai kutumika kwa aina yoyote ile, sawa iko kuhusiana na misingi ya ibada, inazungumzia ibada, inaweka ina, ina, ina ibada au inaamrisha ibada au inaweka sunna au inakataza kitu <clears throat> au iko kwenye mlango wa kutaja fadhail. Nini maana fadhail al-a'mal? Yani hadithi hii ni haijaweka ibada mpya wala haijaleta mtindo mpya wa ibada la ila tu inatutajia thawabu ya ibada iliyothibiti mathalan sala ya dhuha ije hadithi isema atakayesali sala ya dhuha atapata kadha na kadha na kadha yani imetaja fadla ya amali ya dhuha bekatu fadailu al-a'mal au imekuja hadithi ile ikataja uhatari na adhabu ya matendo maovu طيب Kwa hivyo hizi ndio zinaitwa fadhailu al-a'mal, hadithi zilizokuja kwenye fadhailu al-a'mal, maana zinazungumzia ima thawabu au adhabu ya amali fulani mtu akiifanya kwa malengo ya kuwahimiza watu imma kufanya jambo lile kwa kuwa nzuri au kuwatahadharisha watu jambo lile. Yani hadithi hizi haziongezi ibada chochote, haziongezi kitu katika ibada, si za faradhi wala za sunna wala chochote. Hiyo ndio maana fadhailu al-a'mal. Nataja hivi kwa sababu wengi wamekosa kufahamu. hasa waliochukuliwa na fikra za kisufi au za kibidaa aina yoyote ile hutumia mlango huu kwa kutofahamu kwao wakadhani hadithi hii ni maana yake ni ibada za sunna yani madamu hii ni ibada ya faradhi ya sunna basi hata kama hadithi iliyokuja kuileta ibada hii ni mdhaifu itakubaliwa la si hivyo fadailu al-a'mal yani thawabu al-a'mal fadla ile amal inda Allah ina fadla gani amali ile kwa sababu gani ulama wa mitasahal wengine wakasema kwa kwenye fadailu al-a'mal tuweza kuzikubali kwa sababu haiongezi kitu kwenye dini maksudio yake ni kuhimiza mtu kufanya lile jema ambalo kwamba tayari limethibiti katika dini au kumtahadharisha mtu na lile ovu ambalo kwamba limekatazwa katika dini imethibiti kulikataza nafikiri hapo wazi kwa hivyo hii ni hadithi wanasema la ba'sa bihi kwa sababu hadithi hii ni katika fadhailul a'mal vipi kwa sababu birrul walidain ni jambo limethibiti kwa Qur'ani na Sunna طيب Maanake hadithi hii ni kumuhimiza mtu awafanyie wema wazazi, kina mama ambao kama katika wazazi, na kuwafanyia wema wazazi ni jambo limethibiti. Kwa hivyo wanasema kwa kuwa la basa kuitumia katika mlango wa uh, targhib tarhib. Mojawapo ni al-Imam Ibn Baz rahimahullah asema la basa bihi min babi targhib طيب في برهن والإحسان إليهن kwa sababu kuwahimiza watu kuwa wafanyie wema kina mama na wafanyie ihsana, hakuna ubaya kuitumia, lakini waliojuzisha kuitumia hadithi dhaifu katika mlango wa fadhailu al-a'mal wameweka sharti kwa kuwa ubainishe udhaifu wake. Unapozungumza kwa watu useme mathalan, imepokewa hadithi ambayo kwamba haiko sahihi, yasema kadha na kadha na kadha, ili watu watakaosikia wasiitakidi kwa kuwa hadithi hiyo imethubutu. Taib, hii ndio sharti kama sharti imewekwa, na miongoni mwao ni kwa kuwa udhaifu wake hadithi ile usiwe ni udhaifu wenye nguvu, huo <clears throat> ni udhaifu mwepesi. Maana mathalan isiwe ni hadithi maudhu katika zilizotungwa na kusingiziwa Mtume alayhi salatu wassalam, taib, <clears throat> au hadithi na udhaifu mzito usiokuwa huo, hizo hazifai kutumika kwa namna yote. Lakini ikiwa udhaifu ni mchache, yani si mkubwa sana, na utabainisha <clears throat> udhaifu wake, ndio watu wasiitakidi kwa kuwa imethubutu, hakuna ubaya kutumia katika fadhailu الأعمال hiyo ni msimamo wa baadhi ya ulama wameuweka kwa masharti hayo na hadithi hii wameingiza katika mlango huo kwa sababu haijaweka ibada ya faradhi wala ya sunna ibada ya kuwafanyia wema wazazi na kuwafanyia ihsani wazazi imethibiti ila tu hii ni kuwahimiza watu kutekeleza jambo hilo kwa kutaja hii ni fadhila ya kwa kuwa pepo iko chini ya miguu ya nani ya mama akina mama naam والله اعلم. الله خير هاشم اخ هاشم ولا زول الاسفل kidogo nimezoea kizungu uh, kama if we could perhaps give us some guidance on what rights we could give parents in the in the circumstance ya kuwa they have divorced uh, sana sana in these modern times divorces are very messy situation na huwa ni watoto huwa wanakuja wanaumia vibaya sana <laughs> especially instances utapata labda <laughs> is irrefutable, and sometimes it, it makes you incline on treating one of them a certain way based off of what, what might have happened. Sasa swali langu ni, ni how can we go? نعم جزاكم الله خير بارك الله فيك ووفقك الله نعم swali linalojiyetu ni kuwa ikiwa nalirejeleya pengine kama kuna kitu sijakielewa katika mazungumzo yake Alakh Abdallah atanieleza ni kuwa <clears throat> haki gani tunaweza wapatia wazazi au kuamiliana nao vipi katika uh, hali ya kuachana kwa wazazi, sema hasa hasa nyakati hizi za sasa zimekithiri swala la kuachana, na pengine mama aweza kafa amefanya sababu, yani kitu kibaya ikasababisha kuachwa, na kweli amefanya, au baba ndio amefanya jambo kama lile ikasababisha talaka, na kweli amefanya baba sasa ah, yani jambo kama hili huweza kumfanya mtoto mara nyingine aamiliane ah, na mmoja katika wazazi kwa aina fulani ambayo kwamba pengine itakuwa si ya kuridhisha, kutegemea lile kosa alilolifanya au kutegemea hii athari aliyoipata katika swala la kuachana kwa wazazi. <clears throat> Nafikiri swali lake likuwa linazungukia eh, hapo. <clears throat> Naam, Abdallah. Barakallahu fik. yani hiyo tu ameuliza kama no. جزاكم الله خيرا kuna zaidi anazaeleza طيب آه... طيب بارك الله فيكم جميعا تمام بالله تبارك وتعالى كwanza uh, lete uwiano katika jamii za Kiislamu na atuondolee matatizo kama haya matatizo kama haya ambayo kwamba kwa kweli ni matatizo mazito na ni hali mzito ya kukabili watoto kuikabili hali kama hii bila shaka bila shaka ni hali mzito <clears throat> jambo la pili ni kuwa hali kama hii ni barakallahu fik ni hali ambayo kwamba taban hali hii na hali nyinginezo zote zile tunafaa tuzikabili na tuzielekee kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu wala si kwa mujibu ya simpatia au kwa mujibu wa atifa kwa sababu mara nyingi hali kama hini inashinda nguvu huruma ya mtu pengine huruma yake imemailika kwa mmoja ikamwekea hasira mwingine au imemailika kwa huyu mwingine ikamwekea hasira kwa mwingine la atakaniwa katika hali kama hii mtu awe ni mwenye kuitibu hali kama hini au kukabiliana nayo kwa mujibu wa kisheria kwa kadri ya uwezo wake kwa sababu hilo ndio amri tulioamrishwa sisi allah tabaraka wataala ametuamrisha tumtii na tumfanyie taa kwa kadri ya, uwezo kwa hivyo ule uwezo tuko nao tufanye bidii kuna uwezo wa kuuliza jambo kama hilo kama ameuliza swali ama ah, <clears throat> kuna uwezo mtu <clears throat> wa kujaribu ku, kufuatilia kujua suluhisho wahakadha ni kwa kadri ya uwezo jambo la, la tatu kwenye hii hali ni kukuwa kukabiliana na jambo kama hili, kwanza ni uwapatie haki kila mmoja hawa wawili, kwa sababu wote ni wazazi. Itakavyokuwa mzazi ni mzazi, acha kwa kuwa mmoja amefanya kosa iliyosababisha hii talaka, la hata kama ni kosa kubwa zaidi ya hilo, bado Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kuishi na wazazi hapa ulimwenguni kwa wema. Kosa kubwa zaidi ambayo kwamba hakuna kosa zaidi ya hilo ni kosa la ukafiri na ushirikina, na Allah tabaraka wa taala atuambia kwa kuwa wakiwa kwenye hali kama hiyo basi atuambia wasahibhuma fi dunya maarufa <clears throat> kwenye ule ushirikina wao tusiwaitikie tusiwafuate lakini hapa duniani tunavyoishi na wao sahibhuma maarufa kuwa na urafiki na wao au kukaa na wao kwa njia njema kwa hali njema kwa hali ambayo kwamba yatambulikana kijamii kwa kuwa huu ni wema, basi ishi nao kisampuli hiyo. Hapa amefanya kosa kubwa zaidi ambalo kwamba hakuna, hakuna kosa kubwa zaidi ya hilo, na bado Allah tuamrisha hivyo. Kwa hivyo <clears throat> ni kuwa hata kama mama mfano au baba amefanya kosa ambalo kwamba pengine amemfanyia makosa yule mwenzake ikasababisha mpaka wao kuachana, haitakiwi mtoto mujibu wa kosa hili ampige vita mmoja wa yule wazazi wale wazazi wawili, ima baba ama mama, la abadan na lau atafanya hivyo atakuwa ameingia kwenye kosa la uquq <clears throat> la kuwafanyia uovu wazazi na atakuwa ameenda kinyume na birrul walidain طيب Uh, jambo lingine kwa kuwa katika kuwatenda wema wazazi wawili katika hii hali pamoja na kuishi na wao wote wawili kivizuri lakini miongoni mwa wema mkubwa wa kuwatenda ni mtu kufanya bidii ya kuwaregesha wale wazazi wawili ikiwa ana uwezo wa hilo ikiwa ana uwezo wa hilo, imma yeye mwenyewe moja kwa moja, ikiwa kauli yake inaweza sikika kwa wale wazazi na <clears throat> anaweza kuwaathiri, au kutumia watu ambao kwamba <clears throat> wale wazazi wanaoheshimu <clears throat> akafanya bidii ya hilo. Na kufanya bidii si lazima lile jambo lako lipatikane wewe, ile bidii yako tu utalipwa na ile bidii. Hii ni shafaa kujaribu kuzungumza na watu wasikizane kumwambia huyu aende kazungumze nao, jaribu kuleta uwiano. Hii inaitwa shafaa. Najaribu kumshufaia huyu kwa huyu na huyu kwa huyu, watu wasameheane, warudi. jambo hili Mtume alayhi salatu wassalam alituambia, ishfa'u faltujaru ishfa'u faltujaru waliyaqdi llah ala lisani rasulihi au nabiyihi, nasiti اللفظ هنا ma شاء teteeni <clears throat> fanyeni shafaa na kutetea na kujaribu kutaka kuwa kumtetea mtu kwa mtu ndio asamehewe na watu warudi pamoja wa hakadha tayib mtapata ujira nyinyi lengo lenu la kufanya hivi ni kutafuta ujira hili ndio jambo <clears throat> ishfa'u faltujaru usiangalie kwa kuwa ah mimi hata nikiambiwa haliwezekani ile jambo topili mbali watu wengi hufikiria hivyo lakini mtume akataza kufikiria hivyo mm. wewe fanya shafaa ili upate ujira kisha acha Allah apitishe litakalo, acha Allah apitishe litakalo. Watapatana, watakuja utakuja hauji uwiano, utakuwa umefanya birri kubwa sana. Wa narju Allah an yataqabbala minna hadha albir au mimman ya'maluhu min almuslimin. Taib, mtu akifanya birri kama hili amwombe Allah amkubalie, kwa sababu ni amal kubwa sana, ni birri kubwa sana. Sawa, limepita uwiano umepatikana au haukupatikana. Kwa hivyo hiyo ndio hali ni kwa kuwa <clears throat> kwanza kabisa usimjengee mmoja uadui na kila mmoja wa hao wawili unaofanyia ihsani, hata kama imebainika kwako kwa kuwa huyu mmoja ndiyo mkosa na ndiye aliyesababisha au amemwendea kinyume huyu, hupasi kumfanyia uovu mzazi wako. Mfanyie wema, mfanyie ihsan, huo ndio wajibu wako. Na kama kuna kosa limetendeka, waweza kujaribu kuingia kwa njia ya nasiha kurakibisha <clears throat> huo ndio wajibu utafanya, na zaidi ya hapo ujaribu kuleta pamoja uhiano ah, katika hali hiyo. Hivyo ndio inavyopasa kufanya, lakini kinyume, wengi wanaofanya katika hali kama hizi, bila shaka wanafanya makosa, watu wakajenga vita pengine kwa baba. Mara nyingi inaweza ni jambo la ambalo kwamba hata sikosa mzazi amefanya, na hili ni jambo la kusikitisha, hali ya mwisho kabisa <clears throat> baba ameoa mke wa pili au watatu au wanne upate watoto wote wameungana na mama yao kumpiga vita baba yao wallahi hadha min akhtar al-umur watoto wanafanya ويخاف عليهم سخط الله wanaogopewa ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hasira zake kwa nini kwa sababu kwanza mzazi hajafanya madhambi ni sheria ya Uislamu amefanya ametekeleza ni ruhusa amepewa hajalazimishwa lakini ni ruhusa amepewa sasa ikiwa Allah mwenyewe kampa ruhusa wewe unamjengea vita kwa nini Nalitaja hili kusudi kwa sababu hili ndio wingi wa vita vinavyopatikana katika jamii zetu leo hii. Watoto wakaungana na mzazi wa kike ili kumpiga vita baba yao. La, wao ni wakae wajaribu kutaka kuleta uyano na kumfahamisha mzazi wao na kumsubirisha asiingie katika madhambi, pengine manake wengine huenda wakaingia paka katika madhambi na kukataa sheria na kadha na kadha. Hadha amrun khatirun jiddan, na sharia Allah ni sharia, sisi lazima tuikubali naturidhike na tuamini kwa kuwa nyuma ya hili jambo kuna hikma kubwa. Sawa, sheria ile kwetu sisi mm nzito mm. au ni nyepesi? Ziko sheria ambazo kwamba ni nzito hata kwa wanaume au kwa wengine, si hii peke yake, ziko lakini ni sheria. Allah anatutahini subira yetu na utiifu wetu kwake yeye. Kwa hivyo nimeitaja kama mfano, wala si mada ya muhadhara wetu hunu, nimeitaja kama mfano. Aham utokea utata kama hunu ni mtoto aamiliane mm-hmm. na wazazi wake wote wawili kwa kuwatenda wema na asiwatende uovu, mm-hmm. na akiweza kutaka kujaribu kuleta uwiano ataweza hilo, basi ni bora afanye jambo kama hilo. Wallahu aalam. <clears throat> Naam, nafikiri time imesonga, Abdullah, nafikiri itatosha, tukomee hapo, sijui wasemaje. <clears throat> Ah, sauti yako iko mbali. صوت اسكسكي يا عبد الله جربوا كفون غلافوا فون ويتنا ميك <coughs> الله يتسكي الله المستعان جربوا كيف اسكي وسيمون جاء نعم نفسكي ما كفسكي ولا نفسكي لكن صوتي كمان نعم تفضل نفسكي لكن نعم، تفضل naonelea sahii wakati umesonga, tumechukua karibu lisaa na robo, nadhani itatoshea hapo. Barakallahu fikum wajazakum llahu khairan ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا فهما وعلما إنه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم